ขอสวัสดีท่านปฏิบัติธรรมทั้งหลายการเดินทางมาเมื่อวานก็ สะดวกสบายดีแต่สิ่งที่มาเห็นกับนักปฏิบัติธรรมที่เราตั้งใจกัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่านโมตนา ไม่ว่าเป็นคนไทยคนจีนก็มีความตั้งใจในการที่จะแสวงหาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสมาสัมพุทธเจ้า来到中国，每次 มาชดเชยในสิ่งที่ตนเองบกพร่องเอาสิ่งเหล่านั้น เอาธรรมชาติส่วนนั้นมาเป็นการชดเชยธรรมชาติส่วนภายในที่มีความบกพร่องในใจของเรา什么是修行？修行就是把自己内心的啊不好的东西 剩下的都是啊好的、干净的东西。จิตต้องมีกรอบของศีลธรรม เพื่อเป็นการนำมาปฏิบัติ ให้อยู่ในสังคม ในหมู่คณะให้มีความสงบสุขเกิดขึ้น说到修行那么我首先

ตััวนห่งไมเออน长的人啊，没有น椅到的人，那么啊，这个人不是人，这个人是一个可怕的魔鬼。การแยกแยะมนุษย์กับสัตว์ ที่แตกต่างกันก็คือการพัฒนาทางจิตวิญญาณของเราให้อยู่ ให้เหนือกว่าให้เหนือกว่าอารมณ์ที่มาครอบกำใจของเรา那么，กรอบเป็นสิ่งี่ทำ ที่นำมาเพื่อเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเรานั้น ให้เหนือกว่าอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลิษยา人和动物的区别就是人知道是人 所以啊，如果一个人有最基本的啊伦常的啊方面的都做不到的话，那你就不要谈修行了。เป็นหัวใจสำคัญที่มนุษย์เราต้องศึกษาส่วนนี้ ถ้าไม่มีส่วนนี้ มนุษย์เราเองก็ จะอยู่ด้วยกันลำบากทุ不管啊学佛的人不学佛的人啊修行的人不修行的人，只要你是一个人啊，首先啊在基本的伦理道德部分，你要能做得到，而且做得好。啊，อาศัยกรอบอาศัยวัฒนธรรม ทางด้านจิตวิญญาณของเราตรงนี้ ที่มีจิตใจดี จิตใจที่งาม และเผื่อแผ่ส่วนดีงามตรงนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย那么，如果被做的人，首先他是一个啊很有涵养、啊很明 胸啊不会狭窄的人啊，那么这样的人，我们再来在初阶法上用功，那么这个速度是相当快的。มนุษย์เราเองก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยน่กันและกันที่ว่าเป็นสัตว์ร่วมโลกเกิดแก่เจ็บเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีความเอื้อเฟื้อมีความเอื้อทรนสำคกันและกัน 那么啊，一个善良的人，啊，一个。 ดังนั้นการการที่เราจะมีความรักมีความเมตตาให้กัน ใจของคนเราก็ต้องดีก่อน อาศัย อาศัยความเป็นผู้มีจิตใจประเสริฐอยู่เหนืออยู่เหนืออารมณ์ ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริยาต่างๆพวกนี้ 都是同修同参道友，和大家共同努力。在这个地方，没有贪嗔痴啊，没有嫉妒，没有羡啊，世俗的那些心念啊，来到了啊，当场把它都放下。你觉得你跟法纳南赞。 การคอยควบคุมอริบทต่าง ๆ ในร่างกายของเรา อันนี้ถือว่าเป็นการแยกออกจากความเป็นจากสัตว์ทั้งจากสัตว์เดรัจฉาน ใจของเราหลุดออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหันกลับเข้าหาความเป็นพุทธะที่มีในใจของเรา与动的区别是人不会想做什么就做什么，那么动物 人心应该清楚自己。 เสริมสร้างให้เกิดพลังพลังของสติพลังของสมาธิ ให้องค์พุทธะที่เกิดขึ้นในที่เกิดขึ้นใจของเราของเราปรากฏเกิดขึ้นในตัวของเราเองททุกคคนนน每ค人ท都有觉醒啊，作者讲到每ก人都有佛性，一般在南传很少谈这个。 但是这是人性的中国，都会提到啊，每个人都可以像佛陀一样啊，不是为了啊要一个“佛”这个字，而是我们的心可以做到跟佛的心一模一样。มีกายก็เรียนรู้เรื่องของกายให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจน มีใจ ก็รู้เรื่องของใจอย่างชัดเจน ใจของเรา เราเรียนรู้เรื่องของจิตวาระของจิตที่มันเกิดขึ้น ความนึกคิดปรุงแต่งเระบวสังขารที่มันปรุงแต่งใจของเรา มาเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เราดูมารู้เท่ารู้ทันกับมันดูกับกระบวนการการที่มันปรุงแต่งปรุงแต่งใจของเราทุกวันทุกวันขนาดนี้这期间内我还学习 这个啊，身和心，每天都在我们的贪嗔痴的引领下，不断的在造作。啊，大家在七天内要能看到这一点，身非常的造作，心。 ยกมือไปเอามือมา มีสติมีสัมปชัญญะ มีในอิรบถที่การเคลื่อนไหว如何找回那个啊正常的你呢？啊，所以啊，一定要有决心，决心 ใจของเราถูกกระทำโรคระเหินทำให้เกิดความทุกข์มามากมามากทีนี้เราจะต้องดึงความรู้สึกหิใจของเราที่สิทธิ์ที่สดใสบริสุทธิ์นั้นกลับมา หาความบริสุทธิ์มันเดิมตั้งเดิมให้ได้学习 Haiti ไหวเป็นหลักในการดึงกลับดึงความรู้สึกดึงสติสัมปชัญญะให้กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของเรา อย่าปล่อยใจของเรานั้นล่องลอย ไปตามอำนาจของสังขาร很多学员 说到自己可以啊，拿捏自己的。 ะทอซอทอแสงสว่างพวกเรา แต่พอมีเมฆหมอกเข้ามาปิดบังแสงสว่างนั้นก็ยังทำหน้าที่พระอาทิตย์ก็ยังทำหน้าที่ของเขาอยู่ใจของเราจริงๆแล้วมันไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเรา就像 เราจะกำจัดความหลงได้ยังเมื่อกำจัดความหลงได้จากำจัดความหลงก็ต้องมาอยู่กับความรู้ อาศัยองค์ประกอบในความรู้ที่มีอยู่แล้ว การเคลื่อนไหวในร่างกายของเราตอนนี้จะยกมือเข้าเอามือออกยกมือไปเอามือมามีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะผู้เรียน สติความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัว รู้ตัวขณะที่เราทำอะไรอยู่ในขณะที่เรามาอยู่ด้วยกันเจ็ดวันตรงนี้ลองกลับมาอยู่กับความรู้สึกกับสติสัมปชัญญะของเราเจ็ดวันเจ็ดคืน那么通过不断活在当下。当下是 就好好活在当下。你在 เราจะอยู่กับการปรุงแต่งอยู่กับสังขารเรากลับมาอยู่กับความรู้ รู้เรื่องของกายกายเคลื่อนไหวเรารับรู้ แม้แต่ใจมันนึกคิดคิดปุ๊บเราเห็นปั๊บคิดปุ๊บเราเห็นปั๊บทันกับมันทุกขณะทุกกิริยาทุกอาการ那么啊，身体不停的在动。 动作的动。 เจ็บปวดใจก็เราย้อนกลับไปหาอดีอย่าคว้าแข่ไปเรื่องของอนาคตเราจะทำปัจจุบันตรงนี้ให้ชัดเจน ถ้าปัจจุบันเราชัดเจนเราสามารถที่จะมองเห็นทั้งทั้นและอนาคตของเราได้那么，呃，对这七天里，啊，我们要做的就是 Jesus. สบาย มีความรู้สึกเบาๆบางครั้งบางขณะเราขยักจะให้ความทุกข์ของเรานั้นหลุดออกให้ไวขึ้นแต่ว่าด้วยการมีบบังคับมันก็เกิดปฏิกิริยา ต่อกลับมาให้เราเกิดความทุกข์หนักเข้าไป已经在这个社会上生活了。 opportunities ี้มันจะเกิดความสบาย เกิดความเป็นปกติ แต่เรากลับทาให้มันผิดปกติต่อ เกิดขึ้นมอ 你能不能听过你的电脑？ 尽量的多啊。 有决心的跟自己在一起，啊，有决心。 ที่ไม่คิดเรารู้เท่ารู้ทันรู้ขณะที่มันคิดปรุงแต่งรู้และถอนออกมากลับเข้าทามความเป็นปกติของเราไป้ได้我们这个叫做就是我们的身。